Ko katoļu baznīca māca vai nemāca? Par ticību, baznīcu un garīgumu. Klausies dienas katehēzi katru darba dienas rīt pulksenes deviņos vai atkārtojumā desmitos vakarā. Lai ir slavēts Jēzus Kristus, mūžēgi mūžam slavēts, skan dīnes katehēze – kā katru ceturtdiņu kopā ar jums ir prīsteris Mārtiņš. Ja atceratīs pagošajā ceturtdienā mēs īsokam pordomas par teoloģiskajiem tikumiem, par ticēbu, cerēbu, mīlestību, tāpat aplūkojam mazlītiņu svāto gora, augļus, dovanas, bet šodien šajā ceturtdienas katehēzē gribu turpinot par tikumiem. Un, protams, vīna no vislielākajām mūsdienu pasaules kļūdām ir patīsebas nūnicinošana. Patīseba vairs nav vislielāko vierteiba, un to dēļ, ka nebija izpējams pasludinot patīsebas devalvāciju, vieļajoties, lai patīsebas gaisma nanonoktu līdz cilvēku sirdīm, tika pīlītota cita metode – Un, protams, mēs šeit varam runot un domot, kas ir un kas nav tikums vai samainētas ceļazēmes, bet vienai no šom ceļazēmēm bija joroda ceļš uz patīsēbu, un caur godsimtiem uz šos ceļazēmes bija redzams uzraksts tikums. Mēs ļoti labi pazīstam, kas ir tikumi, kas nav natikumi, tikumi, ko dūt mums baznēca, ko dūt mums jos mocēba, bet, prūtams, ka vienīgais ceļš, kurs vad mūs uz patīsēbu, ir silns pilnveidošana caur tikumiem. Un tam, kurš vēlējās īpazēt un īmīļot patīsēbu vairāk par visu, tam, kurš vēlējās īnok patīsēbas skaistumā, kurā ir leloks spāks un labestēba prīškā, ir tikai viens ceļš. Tā ir tot, sistemātiskas savas morālās dzēvis pilnveidošanas ceļš. Un e, šis ceļš ir tik garš, cik garš ir cilvēka mūžs. Šo ceļu nav var saīsinot, nav par vīnu sirds pukstu, un tas nav portrauktas cīņas ceļš tū, kas pretojās tikumam, tie ir natikumi. Ja runājam par tikumiem un natikumiem, tad mums vienmēr ir jocenšās saprasta, uh, kas ir grāks. Un zinām, kā tīksmjus, e, tīksmes spāku savaldēšanu saucam par tikumu, un par tikuma fundamentiem taitūt ir spāks, kā dovuna, kura tika saimta no dīva un cilvēka pīvļis īradums lobu darbu darējušanā. Kaut kādā mārā, tāpat kā natikumus, varam montot arī tikumus. Kaits, piemēram, var var kaut kādā mārā montot mīrmīlēbu, pastotādi divi ceļi šunu diva īgiltu bogotu izmantošanā. Bet eh, sokumā mums ir jopīvieš uzmanība tam, ka pasto pamat atšķirēbas tur grāku un natikumu. Grāks ir reicēba un vienreizēji sakts, tūtīs natukums ir pastovēga noslīce uz ļauniem dorbīm, ir bezspiecēba, kuras pīš cilvēku stūlā izbarotu savas īkoris. Grāku mēs varam salīdzinot ar īvainojamiem. Tas, kurš sasata golvu vai salauza rūku, var samērā eisā laika pūsmā šo rātu izostēt. Natikums tūtīs ir slimeiba, varētu sacēt hroniskas īkaisuma stovūklis – Un cilvēkam, kam ir šis īkaisums, esi pastāvīgi slims, no dīnes dīnā, no nedēļas uz nedēļu, no goda uz godu, un todēļ natikums slēdzēgi, ka slimēba veido visu jo darbus, vordus un pat nūstoju. Jā, mēs zinām, ka natikuma orstēšana ir daudz grūtoka nakai grāka orstēšana. Un atceraties iepriekšējos raidējumus mēs runājam par sirdsapziņu, par sirdsapziņas stāvokli, būtību, bet zinām, ka sirdsapziņas izmeklēšanu parasti veicam no grākiem, bet katram, kas ir interesēts veidot savu personību, ir jāatceras, ka sirdsapziņas izmeklēšanai, kura tiek ņemta viera attīstības perspektīva, ir jojam vārā natikums. Cilvēkam ir jotkloj kuri natikumi jū visbīžok novat līdz grākam. Ja esat nūvērojuši, tad pastāv arī atšķirības starp labu darbu un likumu. Kaits var būt vienu reizi labs, var būt arī ļoti labs, bet no to ņemos neizriet, ka šim cilvēkam ir tikums. Ir zināms, ka viegli ir būt labam vīnu stundi, grūtāk tomēr ir būt labam 24 stundas, viegli ir būt labam vīnu dīnu, bet ir ļoti grūti būt labam visu godu. Un lūk šeit sliepies šo pamat atšķirība. Cilvēks ar lelīm natikumiem ir spējīgs uz vienreizēju, pat heroisku lobu darbu, bet tas nemaz nalīdzināja par jo tikumu. Atcerēsimies, jo tikums ir pastāvīga spēja darīt labi katrā situācijā. Cilvēks, kuram ir tikums, var izdarīt vienreiz grāku, pat smagu grāku, tāpat kā brēniškīgi. Tu var darīt katrs, bet atcerēsimies, ka grāks, kurš mīļo tikumu, nalīdzino tāpat arī par to, ka iz šo tikumu ir pazaudījis. Evangēlijā Kristus daudzos vītos mums paroda tam, kur teik uzsvārts un parodēts natikums, gan arī tikums. Jam pošam nav nevīna natikuma, jo sirds pastāv tikai no tikumiem. Istūmā ļauj, lai cilvēki, kuri nokpījo, atklotu savus natikumus lasot svētos rakstus, mēs redzam, ka apkort kristum ir īnaidnieki, kurus ir naids, skaudēba, lepnēba, olkatēba. Savos mocēbos Jēzus daudz uzmanības veltīja skaidrojot gan natikumus, gan tikumus. Deve mums arī žīlestību, kura ir napīcīšama, lai mēs uzņemtos uzvaras darbu ceņā ar personiskajiem natikumiem un darbu veidotu savus tikumus. Svātais apustulis Povuls soka, ka tas notiek caur veco cilvēka noimšanu, kurš ir izatirpījis natikumus, un caur jauna cilvēka uzgirbšanu, kurš ir izatirpījis tikumus. Šeit ir mūsu atsagrīšanos būtība. Tā lūk, ir tie labestības, kuru gaida pasaulē un pēc kuras mēs ar visu sirdi augstam. Un šom pordomu mums ir jokļūst par pamudinojumu darbam ar sevi. Un jau īpriekšējos raidījumos es sacēju, ka mums katram ir jocenšās īpazeit sevi, caur sirdsapziņas izmeklēšanu, caur sevis pilnveidošanu, sakramentālo dzēvi. Protams, No nu, katehisma mēs zinām septiņus galvenos natukumus, jo tī apskatēti bez portraukuma, un tad izastotu smuga atmosfēra mūsu pordumus. Todēļ mēs esam aicinoti mazlītiņi saprast, kur ir tikums, kur ir natikums, kādi tad ir pretstoti, un tas mums palīdz noturēt līdzsvaru un vienlaicīgi nevienu naporiems bailis. Varbūt kaits no mums atklos, ka mūsu sīra natukumu varbūt īdēkļi, ka daži no tiem varbūt ir skoruši jau mūsu sirdis, varbūt paralizē gorēgu dzēvi. Jā, ja divs vietēs īraudzēsim mūsu pilnu īkšējos pasaules īkortojumu un vienlaicīgi spiesim arī īves savā sirdī divak harmoniju darbs ar natukumu apkarošanu un tikumu pilnveidošanu, tai skaitā, mīlestībā, cerējībā un ticējībā katru cilvēku, ne tikai kristīti, līdz piedēļ mūsu dzēvis minūtē, ir jodara, un to dēļ viens no mums nevar pateikt, ka šos pordumus priekš jo nav aktuālas. Todēļ arī mēs esam aicinoti pasarīvpietīs, lai kutris mēs izatartus jaunā cilvēkā, jo tikai jaunais cilvēks var īt dabasu valstībā. It's the most wonderful time of the year with the kids jingle belling and everyone telling you be of good cheer. It's the most wonderful time of the year. It's the ha happiest season of all. With those holiday greetings and gay happy meetings when friends come to call. It's the ha happiest season of all. There'll be parties roasting marshmallows for toasting and caroling out in the snow. There'll be scary ghost stories and tales of the glories of Christmases long, long ago. It's the most wonderful time of the year. There'll be much mistletoeing and hearts will be glowing when loved ones are near. It's the most wonderful time. and caroling out in the snow. There'll be scary ghost stories and tales of the glories of Christmases long, long ago. Long ago. It's the most wonderful time of the year. There'll be much mistletoe and hearts will be glowing when loved ones are near. It's the most wonderful the most wonderful time of the year. Jūs klausāties dienas katehēs, kas ir iespējama pateicoties jūsu ziedojumam. Paldies! Turpināsim mūsu pārdomas. Pulksteņi roda 9 un 19 minūtes, kā parasti ik ceturtdienu kopā ar jums Dīnes katehēze ir prīsteris Mārtiņš. Īsokam par tikumu un natikumu, bet eh, šeit starp tikumu un grāku pastu bīži vien moza rūbeža, bet daudzi cilvēki jautoja, kāda tad ir ielikuma grāka definīcija, kā mēs formulējam grāku un kā mēs formulējam tikumu. Pirmam kortam, ja runājam par grāku, tad grāka definīcija ir šaida. Grāks ir kļūda pret saprotu, patīsēbu, taisnu sirdsapziņu. Tas ir patīsas mīlestības trūkums attīcībā pret dīvu un tivoku, napareizes pīkiršanos dieļ noteiktajiem lobumiem – grāk sīvainot cilvēka dobu un neskaitījumu cilvēciskai solidaritātei. Svātais Augustīns turs definēja šaidi – vordu, darbību vai vēlmi pret mūžēgu likumu. Un varam sacēt, ka grāks ir apvainojums attīcībā uz dīvu. Mm, psalmu gromotā 51. psalmā 6. pantā mēs losam – Pret tevi, tevi vīnēgu esmu grākojis, tu, kas ir slikts tuvos acīs, to es esmu izdarējis. Taitot grāks saceļās pret dīva mīlestību, kas jam ir pret mums un novirza mūsu sirdi no tos. Tāpat kā pirmdzimtais grāks, kas izapaužās, kā napaklauseiba – kai sazacelšanos pret Dievu caur vēlmi pašam būt kā Dievs, zinot un nosakot, kas ir labs un kas ir ļauns. Un to mēs varam atrast radēšanas gromotā trešajā nūdaļā. Grāks ir arī sevis mīļošana līdz pat Dieva nicinošanai, tā soka svātais Augustīns, un caur šo lepnības pilno sa sajūsmu nošanos par sevi grāks ir diametrāli pretējs Jēzus paklausībai, kas pīpildēja glopšanu. Un šeit par šo glopšanu mums ļoti labi pastosta apustulis povus viestulē Filipīšiem otrajā nodaļā no 6 līdz 9 pantam. Ja mēs eh, par lepnības grāku un par citiem lieliem natukumiem runosim mazlītiņa vālok citus raidējumus tuvok jau lelo gavieņa laikam. Bet, ja runājam par grāku, tad zinām, ka žalsirdība un grāks īt kūpā. Evangēlijas ir diva žalsirdības atklosme Jēzu Kristu griecinīkiem, un eņģeļas to pasludināja Jēzupam, tu jū nosaugsi vordā Jēzus, jo tas ir jis, kas izglob savu tautu no tos grākiem. Istū pošu dara arī Euharistijā, mūsu pestēšanas sakramentā. Mateja evangēlijā 26. nūdaļā mēs losam, tos ir munas asinis, derības asinis, kas par daudziem tiks izlietas grāku pīdūšanai. Dīvs mūs tika – radījis bez mūsu līdzdalības, es negribēju mūs glūt bez mūsu līdzdalības, tā raksta svātais Augustīns. Tā ir tur žalsirdības pīmšana prosa no mums savu kļūdu atzējušanu. Ja mēs sakām, mums nav grāka, tad mēs sevi maldinojam, Mūsos nav patīsēbas. Ja mēs atzīstam savus grākus, tad jis ir tik uzticēgs un taisnis, ka jis mums spīdot mūsu grākus un šķēstē mūsu nekvīnas nataisnēbas. Tū mēs atrūnam pie pievaņģēlista Joņa, pirmajā Joņa viestule, pirmajā nūdaļā nostoto līdz devētajam pantam. Bet uh, kā ja aplīcināja svātais apustulis povus, kur vairojās grāks, tur arī žālsirdēba ar porpilnēba, bet lai veiktu savu uzdevumu, žēlistēba jocats grāks, lai varētu atgrīst mūsu sirdis un mums dovot mūžēgu dzēvi caur Jēzu Kristu mūsu kungu. Atsagrīšana prosa vispirms izgaismot grāku, te sevi ītver īkšēju sirdsapziņas sprīdumu, Un, protams, šeit ir ļoti grūti mums katram sevi saprast, atklot, varbūt, e, kurai tai, tai, tai ir rūbeža starp vīnu, starp otru, tikumu, natikumu, grāku, un, protams, zinām, ka pori visam ir dīva žālsirdība. Un, protams, tamā mēs varam redzēt arī aplīcinojumu patīsēbas gora darbībai cilvēka dziļumūs. Un tamā pošā laikā tas kļūst par sokumu jauna žielistēbas un mīlestēbas dovanas saimšanai, saimīt svātū goru. Taidējādi šajā grāka izgaismošanā mēs atklājam divkošu dovanu, sirdsapziņas patīsēbas dovanu un drūšēbu par pestēšanu un zinām, patīsēbis gors ir arī mīrinotais. Ja jau runājam to lok arī par grāku un grāka ītekmi, protams, šeit šis saistās arī ar cīšanu un cīš, tīši cīšanos, ko Kristus podzējoja tad, kad tev liet, tev liet jau žalsirdēba uzvarēs grāku, grāks izapaužās visā savā varmocībā un daudzveitībā. Un pastāv jautājums, ko Kristus pīdzēvoja šimos piedējūs mirkļos – nausticēbu, novējušu naidu, izsmīklu un atmešanu no tautas un atsokū puses, pilāta glievulēbu, zaldātu cītsirdēbu, jūdasa nūdevēbu, tik smogu priekš Jēzus Pītera aizalīgšanos un pat pilnēgu pamistēbu no saviem apustuliem. Tomēr tīši šimos timsas un šos pasaules – valdēšanas stundē, kā raksta apustulis Joņs 14. nodaļā evangēlijā, Kristus upuris brēnumainā veidā kļūst par olūtu, no kura nabeidzami dzirgstēja grāku pīdūšana – Jā, lūk, par šom līto mēs varam padomot. Jā, ja mēs runājam vēl par grāka definīciju, uzlabokais, ko mēs atrūnam, ir mozajā katehismā pats pats uh, būtiskokais, ka grāks ir dīva baušļu baznēcas baušļu vai mīlestības baušļu porkopšana, apzinota porkopšana. Jā, lūk, bet tad mēs varam padomot, ir, kur tad ir neitīgrāka būtība un tas slīksnis, vai mēs apzinoti to doram, vai arī to neapzinoti doram. Un drusku to ļok piec dzīsmes mēs jau pordomosim, e, kāda ir tie grāka struktūra un dažodība, kas ir ikdīniškais grāks un kas ir liels un noveiks grāks. Thank you. piedzimā Dievs, līdz pielīstam. izpildīta no slēpumiem. es pasauli mīlētu. Radio Marija Latvija Jūs klausāties dienas katehēs, kas ir iespējama pateicoties jūsu ziedojumam. Paldies! Jūs klausāties dienas katehēzi – turpinājām runāt par grāku un grāku dažādību. Zinām, ka grāki ir visdažādākie. Svētajos rakstos to apraksta aizim vairākas lopuses un viestulē galatīšiem gora augļiem tiek pretstatīti mīsas dorbi. Ir labi zināmi mīsas dorbi, tie ir natiklēba, naškēstēba, izlaidēba, belgdīvēba, burvistēbas, īnaits, streidi, nā nūveidēba dusmas, kildi šķilšanos, nasa ticēbas, kaudēba, dziršana, dzīrošana un tam līdzīgas lītis, par kurām es saku, ka jau esmu sanok sacējis, tī, kas taidas lītis dora, tī naimantos Dīva valsteibu. Tā ir raksta apustulis povus viestulē galatīši 5. nūdaļā no 19. līdz 21. pantam taitot grākus varētu īdaļēt atkarībā no tū objekta, tāpat kā visas cilvēciskos darbības, vai arī piec tikumiem, kam tī var pretstatēti, vai piec baušļa, kurš tīk porkops. Nu, tū varētu sadaļēt atkarībā no to, vai tī skar dīvu, tivoku vai sevi pošu var izšķirt mīsēgūs un gorēgūs grākus, varēja grākus dūmos, vordūs, dorbūs un nulaidēbos, un zinām, ka grāks sakņujās cilvēka sirdī, jo breivajā gribā. Kai moca kungs, Mate evangēlijā mēs losam, ka nu cilvēka sirds izīt ļaunas dūmas, slepkavējības, laulēbas, porku, orkopšana, našķēsteiba, zodzeiba, napatīsa, līceiba, zaimi, tas viss sagono cilvēku. Bet sirdī moju arī mīlestība, lobu un teiru darbu pirmsākums, ko īvainoja grāks. Ja mēs runājam arī par tikumu un natikumu, tad bīži vien mēs redzam, ka katras lītes var pretstatīt, piemēram, lepnība, pazemība, skaudība, laipnība, dusmas, labestība, pormierība, mierinība, slinkums, strodēgums, mankorība, nabadzība, īkore teira mīlestība. Jā, un ja runājam par šom lītom, tad varam padomot arī, e, ka grāku var izvērtēt pēc tū smoguma. Jau svātajūs rakstūs, e, ir uzsvars likts, ka novāga un grāka ikdīniškie izšķiešana, ko savā tradīcijā uzņem arī baznēca, cilvēce, cilvēces pieredze to arī apstiprinoja. Tā ir tāda liels, jeb noviegs grāks ar smugu porkopumu pret dīva likumu grau mīlestību cilvēka sirdī, bez kuras mūžēgo svātlēm ir naīspējama. Te novieš cilvēku no nu, dīva, kas ir jovas augstokais mierkis un savas svātlēmis vītā, cilvēks izevielējās kaut kādu zamoku lobumu. Un zemam, ka liels grāks uzbruk vitālajam principam mūsūs. Tas ir mīlestībai pīprasa jaunu dīva žālsirdēbas īrūsmi un sirds atsagrīšanos, kas parasti notiek sazamīrinošanos sakramenta ītvaros. Nanūžāloti grāki nas sev leidza mūžēgu novi, un lai grāks būtu noveiks, ir joizpildās trim nosacējumiem. Protams, tas ir smogs nūderējums, kas ir izdarīts pilnīgi apzinoti ar brīvprotēgu lēmumu, un, protams, smags nūdarējums to nosaka arī desmit baušļi. To var arī secinot pēc Jēzus atbildes jaunajam bogotajam cilvēkam. Tātad tev nebūs nūkaut, tev nebūs laulēbu porkop, tev nebūs zakt, tev nebūs napatīsu līdzēbu dūt tev, nab, Tev nebūs nūla, nalaupīt gūdu, gūdoisuvu, tāvu un moti. Tātad grāku smogumus mēdz būt mozoks vai leloks, piemēram, slepkavēba smogoks grāks kā zodzēba un tā toļok. Bet arī grāks prosa pilnu apziņu un pilnīgu piekrišanu. Tas nozīmē zinošanu par darbības raksturu, un tas roda pretiškību Dīva likumam. Tas ietver to, ka darbība ir pilnīgi e, brīvprātīga, un te ir katra cilvēka izvēle. Ja runājam tolūk arī par rezultātu, protams, grākojot arī mēs zaudējam Dīva svādarūšu žielestības stovūkli. Ja tas netiek lobots ar nūžālu, tas nozīmē, ka mēs esam izslēgti no Kristus valstības, ka mēs teikam nūškierti. Cilvēks izdarot ikdīnišku grāku, ja tas ir mozok nūpītnes nūdarimsējs, naīvāroja tū, ko nūsaka morālais likums, vai arī napaklausa morāliskajam likumam smogā nūdarībā, bet bez pilnes apziņas un pilnības pīkrišanas. Tātad ikdīniškis grāks ļauj pastāvēt mīlestībai, kaut arī tas to apvainoja un īvainoja. Un patīsībā katrs grāks kaut ko nogalinoja, vai nu sevi, vai citus. Un es parasti saku, ka katrs vai nu ikdieniškas, vai nu novēks liels grāks vienmēr ir jonūžāloja. Nu Protams, ikdieniškas grāks roda tikumisku nakortēbu mazunoja žēlistību, un tas, tas kavēja dvieseļas progresu, kas īspējams tikai vingrinotīs tikumus, un ikdīniškas grāks pelna laicīgu sūdu. Ikdīniškas grāks nātņam griecinīkam svādarētoja žīlestību, draudzību ar dīvu mūžēgu laimi, tomēr brēvproteiks un nanūžālots ikdīniškas grāks maz pamazam nūvat pīspies izdarēt arī lielu grāku. Un šeit mēs varam runot arī bīži vien arī, kū soka grāki pret svātū goru, kas zaimoja svātū garum, tam ja mūžam nebūs pīdūts, jis ir sūdams ar mūžēgu sūdu, dab, mūžēgu sūdu. Tu mēs varam atrast gan pie evanģēlista Marka, Mateja, pie Lūkusa un dīva žālsirdībai nav rūbežu, bet kotris, kas breiprotīgi atsasokās pieem dīva žālsirdību un nožālot savus grākus, nūrā darēja pīdūšanu par saviem grākiem un svāto gora pīdovotu glopšanu, un šaida nocītinošanos var novest pie beidzamos grāku nanūžālošanas un milžēga zaudījuma. Lūk, eh, tos ir ļoti nopietnas lietas, un, protams, mēs zinām, ka Dievs ir žālsirdīgs, viņš vienmēr mm, dūt mums grāku pīdūšanu, tikai pašam cilvēkam vajag nokt, lilgt un atvērt savas sirds durvas, un it sevišķi esat jūs katrs aicinoti šajā jubilējas godā izmantot šos uh, baznēcas dovotos, veltis uh, caur kuru mēs varam saimt gan sakramentu žēlestības, gan grāku pīdūšanu, gan arī patīsi saprast, ir, kāda ir dīva lielo mīlestību uz mums katru griecinīku. Ja runājam, protams, par grauku, tad grāks roda kārdinojumu graukot, un natikums runās aizvien atkortoja to pošu porkopumu, un rezultātā rūdas sliktas tīksmes, kas aptumšoja sirdsapziņu un sabūjoja konkrētu labo un ļauno nūvīrtījumu, un taidējādi grāks sevi atražoja un pieaug, taču līdz uh, e, pamatīm sagraukt tikumiskos jūtas tas nespīja. Un, protams, arī tad mēs šeit varam natikumus īdalēt atkarībā no tikumiem, kam tī ir pretī, vai arī atkarībā no nu, pamatgrākiem. Un šeit, protams, mēs varam izdēlēt, kā jau teicu, lepnēbu, skūpumu, skaudēbu, dusmas, naškeistēbu, progorēbu, slinkumu, un tu sauc arī par pamatgrākiem, jo tī roda citus grākus, citus natikumus. Un katehi, katehētisko tradīcija atgodinoja arī, ka arī grāki, kas klīc uz dabasīm, un uz dabasīm klīc uh, un Ābela asinis, tāpat arī apspīstos tautas vaimanes Iegiptē, Sodomas grāki, svešinīku, natrēķņu un boreņu žālabas, natīsneiba, nataisneiba attīcībā pret olgotu strodnīku un aizmaksota olga, un zinām, ka grāks ir katrā cilvēka šis personīgs saks, un vēl vairāk ir, protams, Tad, kad mēs bieži vien arī īļaunojam ar savu reicēbu. Un tādā, e, tādā veidā mēs arī e, varam parodēt, ka grāks veicina tādu sociālu situāciju un institūciju rašanos, kas, kas ir pretīs dīvišķīgai labestībai. Un, protams, grāka struktūras ir personēgo grāka izpausma un rezultāts un tas savukārt pavadina savus upurus darīt ļaunu. Un eh, analogiski tas arī uztur, varētu sacīt, sociālo grāku. Thank you. man ir silta sirds, silta sirds šonā. Es skaitu zvaigznes pie debesīm, vai varu es tās paņemt līdzi? Un kā dāvanu, kas nāk no sirds, skan Rādio Marija Latvija. Jūs klausāties dienas katehēs, kas ir iespējama pateicoties jūsu ziedojumam. Paldies! Tikko pārdomājam par grāku, par grāku vairošanos, tāpat arī grāka smogumu, grāku dažādību, bet, eh, lai cilvēks īpazītu sevi – gribu sacīt, ka visi cilvēki ir aicinoti uz vīnu vīnēgu mierki, pošu dīvu un pastovu zinoma leicēba starp dīvišķu personu vīnodēbu un brolēbu, kas cilvēkim jonu dubunoja savā storpā patīsēba un mīlestēba, un tivoko mīlestēba nav atdaloma no mīlestēbas pret dīvu. Un, protams, ka mēs zinām, ka cilvēciskai būtnē ir napīcīšama sabiedriska dzēve, un kad cilvēks ir sabiedrībā, komunikācijā, attīcībos, tad viņš patīsi var sevi īpazeit un izprast ir, un tad arī veidot un saprast, kuri ir uh, Eh, lobais, kur ir sliktais, kur ir tikums, natukums, grāks, leloks un mozoks ir, un veidojot attīcības, mēs arī veidojam sevi, zinām gan savus plusus, gan savus mīnusus. Tā tad ir cilvēciskai būtnei ir napīcīšama sabiedriska dzēve, tā tad ir cilvēka uh, Dobas te prasība apmaiņā ar citiem savstarpējos pakalpojumus un dialogā ar saviem līdz cilvēkiem, cilvēks arī atsatēstās savos spējos, un tā tad jis atbild arī savam aicinājumam. Ja runājam par sabiedrību, tad sabiedrība ir cilvēka kūpums, kas organiskā veidā ir savstarpēji saistoti ar vienotības principu, kas porste, porsnīts katru no jīm un vīno tā. Vīnā reizē redzami un garīgi sabiedrībā pastāv laikā, te ītver pogotni un sagatavoja nokūtni, un caur to katrs cilvēks kļūst arī par mantinieku un saim talantus, kas bogoti no jo identitāti un kam nokūtne jones augļi. Taisnību sakot, katram jobūt, katram būtu joisticā, jo uzit jau uzaticās kūpīnai, no kuras jis nok, un jocīna arī autoritātes, kas strūdē kopējam lobumam un kā mēs atrodam dogmatiskajā konstitūcijā gaudējumēt spējas, tad kotru kūpīnu raksturoja tos mierkis un paklausība tīši šai kūpīnai specifiskim noteikumim, bet cilvēciskai personai ir tīsēbas būt par pamatu, īmaslu un mierki visos sociālos institūcijos. Ar to es gribētu šodien arī beigt, nu jums atsavadētīs un Nuvīliet jums jauku un svietīgu šo ceturtdienu un tāpat saciet, lai slavēts kungs Jēzus Kristus un teikamies jau nokamajā ceturtdienā ar, ar jaunām pordūmām. Protams, šodien mēs pordomājam par grāku, mm, par grāka dažaidību, īmeslīm, bet nokamajā reize jau par cilvēka līdzdalību un personu sabiedriskajā dzīvē, kā mums moca kristēgo ētika. Sirsnieks paldies, ka bijāt kopā ar mani šajā dīnes katehēzē, lai ir slavēts kungs Jēzus Kristus. Izskanēja dienas katehēze, kas ir iespējama pateicoties jūsu ziedojumam. Paldies!